ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Zahvaljamo se Allahu Đelle Vala na svim njegovim blagodatima koje nam je podario. Njega uzvišenog veličamo i slavimo, samo njega obožavamo, ništa mu ravnim ne smatramo. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i pečet svih poslanika poslat sa istinom jasnim dokazom do suđenog dana. Ona i poslijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dokaz je da je na pravom put a onaj ko napusti tu stazu to je učinio na svoju štetu i sa staze poslanika sallallahu alaihi wa sallam skreće samo pravi nesretnik. Neka Allah ob salam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Poštovana moja braćo, mi ćemo za Allahu Đalešanohu pomoć njegovu podršku nastaviti večera da govorimo na temu Hormat ulema, to jeste počast učenjaka. Spomenuli smo na prošlom predavanju neke od dokaza šarijata Allaha Jalla Vala koje ukazuju na vrijednost islamskih učenjaka kao i same nauke, ilma. Odakle se zaključuje, izvode zaključak da je poruka svih čevjetskih dokaza po ovom pitanju usmjerena ka jednom ka jednoj istini a ona je da je islamska ulema ono što je Allah pohvalio u svojoj plemenitovi knjizi i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da im je ukazata visoka deređa i mjesto kod Allaha Đelevala te da je uzvišen i te barek tada pohvalio time što su oni upravo ti koji najbolje razumiju vjera Allaha Đelevala i time što su oni nasljednici Allaha i poslanika sallallahu alaihi wa sallam i time što je Allah Đelevala uzeo za svjedoke za najveću stvar. A ta stvar jeste la ilaha illallah. Pa je time gospodar svih svjetova ukazao na skupinu koju je poklonio ogromne svoje blagodati o kojima drugi ljudi i ne znaju njihovu vrijednost niti znaju ono što nose pripadnici ove skupine, a to su pripadnici skupine Ahlul Ilm, to jeste učenjaci Olema. Stoga, inša Allah, mi večeras nastavljamo govoriti u tom smjeru. Iznosit ćemo dokaze Korana i Sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako bismo po pitanju islamske oleme imali ispravan odnos. I kako na šeitan la'atullahi alaih ne bi slomio i u zavodu odveo po, po ovom pitanju kao što je mnoge nažalost kojima je na ovom putu postavio zamku krenuo sa stazahe sunnata od džemata, pa su jedni otišli na jednu, a drugi na drugu stranu. Misleći i tvrdeći da su jedni i drugi na haku. Ali nečije uvjerenje nije dokaz njegove ispravnosti. Već naprotiv, ispravno se mjeri prema šerijetu Allaha Đelevala se uporedi sa mjerilima ahli sunnata wa džemata i menheđa na kome bi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tri najbolje generacije nakon njega i islamski učenjaci koji su slijedili dosljedno taj menheđ ne napustajući tu stazu ni za jedan pedal. to cijenjena braćo? Ovdje nam je cilj da utvrdimo i da se ubijedimo u dokaze Korana i Sunneta koji su, nam, koji su nam došli ispravnim putem do nas a koji su vezani za ovu temu kako bismo od nas otklonili svaku šubhu koju šeitan lanetullah aleyhu bacuje ljudima da počnu razmišljati o drugim muslimanima samo najgore a o sebi samo najgore a pogotovo da ne bismo pali na to da počnemo govoriti o islamskoj ulemi najgore najgore dok ćemo u isto vrijeme o sebi govoriti najbolje. I sve druge, a pogotovo njih smatrati Allahovim neprijateljima, u istom momentu kada ćemo sebe smatrati da smo Allahove adlije, Allahovi prijatelji i njegovi štićenici. Jer vrijeme u kome živimo puno je čudnih stvari koje razumnog čovjeka jako često zbune. A šta će te da čini onaj koji nema islamskog znanja, koji nema znanja o Kur'anu i sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, niti o menhađu uleme, ahli sunnata wa džemata, niti ima takvalu kako obojaznosti i zarađenog kod Allaha džel levala da Allah uzvišeni štiti. Zato kaže on vraća na početku da islamski učenjak nije kao drugi učenjac. Kod drugih učenjaka sve što je činjeni učenjakom jeste da on posjeduje znanje teoretsko. Međutim, islamska olema se razlikuje od drugih ko dane što kao prvo islam salama jesu robove Allaha dželjela koji su sakupili znanje Allahove knjige sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam u jednom velikom dijelu tog znanja oni su zavirili na svako i uzeli mnoštvo toga i sabrali i imaju to kod sebe i nose to, to, to u svojim prsima. I kao druga nerazdvojiva komponenta islamskog učenjaka jeste da njegova djela dosljedno slijede ono znanje koje je stekao. Tako da je nemoguće i neprihvatljivo je i niko ne uzima za ozbiljno onu osobu koja ima jednu od ove dvije komponente, a drugu nema. Tako kao što znamo da čovjek koji čini veliku žrtvu za din Allaha Đelevara, din na Allahom putu, pomaže Allahom din, kao i čovjek koji je izašao na Allahom Đelešenom putu sa svojim životom, To jeste muđahid na Allahovom putu. Slažemo se svi da ta osoba iako se puno trudi i veliku žrtvu daje u vjeru Allaha Đelevana, ta osoba nije alim zbog toga. Ona ne dostiže stepen učenjaka. Niti niko nazi na učenjakom. i koja se narazilaze sa tim znanjem, ne može biti učenjak, niti iko od islamskih učenjaka je takvu osobu nazva učenjaka. I uopšte se niko nije osvrćao na to koliko ona čega zna na pamet. I koja И поготово ако е таква особа, позната по лошим делима, позната по великим гриесима, по таква лука по богобојазности, таква особа не да се не назива ученјаком, веќе се назива погребним именима, jesu slika njegovog pravog značenja, a to je da ta osoba pri sebi ima svojstva monatika, poklonjaka i oni koji nemaju dobar odnos sa Allahom Azzavadžem. islamska vera, braćo, dakle, prije svega, mislimo doslovno na značenje ovog termina u šarijetu kako mu je značenje, a ne u ovim okvirima u kojima ga danas neki spominju i njemu pripisuju razne pojedince koji u svakom slučaju kažem ne ispunjavaju ono što ovaj termin zahtjeva od te osobe. Zato proći ćemo kroz nekoliko kuranskih ajeta da bismo vidjeli kako Allah dželjevara spominje učenjake učenjake Đelešenuhu nekoga ili neke skupine u Koranu časno, u pozitivnom smislu, jeste vraću jako krupna stvar, jako bitna i važna stvar iz razloga što će sve generacije od objeve Korana časnog do sudnjeg dana učiti Allahove riječi i učiti i spominjati tu skupinu ili tog pojedinca koga je spomenuo Allah Đelešenuhu po dobro. Pa se time ukazuje na posebnu vrijednost islamskih učenjaka zato što je spomenuo Allah Đelevara da te ajete čitaju sinovi Adamovi potomstvo Adamo do sudnjeg dana. Tako nam uzvišenite Baraka Vatana u suratu Al-Ahrad Govorimo o momentu kada su mušnici govorili poslaniku sallallahu alaihi wasallam da on nije poslanik. Pa kaže Allah azza wa jal, nastez billah, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا I govore nevjernici, leste mursilem, ti nisi poslanik. قُلْ كَفَرَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Reci, meni je dovoljan Allah kao svjedok između mene i vas. Wa ma inda ilmu al-kitab i onaj koji zna šta je knjiga. Ili i onaj kod koga je znanje iz knjige. To jeste knjige Allaha dželle ve ala. Pa tada Ibn Ketir, rahmehullah ta'ala, učenjaci među sljedenicima knjige obuhvaćeni su ovim ajetom. Učenjaci od tehle Kitabije obuhvaćeni su, kaže onim ajetom. A oni su u svojim prethodnim knjigama nalazili spomen poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam o kojem su radosne vijesti kazivali poslanici kao što to uzvješeni Allah Jalla Vada kaže da ste izbila wa rahmeti wasira kulle šeji i moja milost sve obuhvata fa se aktubuha lilladine jettakune wa ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون A kada daću je, to jeste milost, onima koji se budu grijeha klonili, to jeste mutakijama, bogobojaznima, i koji zekat budu davali, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ i onima koji u naše dokaze budu čvrsto vjerovali. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ Onima koji budu slijedili poslanika, vjerovjesnika, koji ne zna ni čitati ni pisati, الذي يجدونه مكتوبا عندهم koje nalaze kod njih zapisano <clears throat> fit tevrati u enđil u tevratu enđil pa Allah džene vrlo je ovdje podučio svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako da odgovori nevjernici a mušicima koji su mu rekli ti nisi poslanik Pa će, šta mu kaže Allah Jalla Vala? Reci meni da je Allah kao svjedok i onaj ko ima znanja iz knjige. to je jeste učenjaci ali i Italija koji su čitali nebeske knjige. Čitali i učili Tevrat i Zebur. Pa su u Tevratu i Zeburu našli kao što vidio smo iz Allahu Đerina Ava reči da je Allah Tevrat i Atalu Tevratu i Zeburu navijestio dobrat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. generacije koje braću znam, znali su samo učenjaci, oni koji su čitali knjigu Allaha Đelevara, pa su tim putem saznali istinu o vijestima koje će doći u budućnosti. I nema sumnje da su ahli kitabe učenjaci njimovi da su znali, znali za dobro za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A pogotovo su znali učenjaci, veli Israela, to jeste židova. jana kaže neste zbila, أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلِ Zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovi? Zar nije to dobar dokaz? Da vam njemu dobro sve znaju ko? Učenjaci Beno Israela. Precizno i doslovno znaju za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato Allah Jalla Vala govori da ga oni znaju kao što znaju svoju djecu. Svoje sinove to što poznaju preko, preko Tevrata Inđila znaju i prepoznaju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako da ovdje Allah Jalla Vala učenjake Ahli Kitabija vraću spominje posebno zato što su učenjaci da su oni svjedok Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da je on Allah oposlanik. Pa se on ističe važnost učenjaka, a ovdje svakako vidimo, to jeste učenjaci koji kod sebe imaju znanje iz knjige Allaha Đelevan. Ne bilo koji učenjaci. Kada je to učenjak koji je završio deset fakulteta, a kjavio Allaha Đelevan? Kada učenjak? Naći o svemi svećamo svešta. Ali o svome gospodaru koji ga je stvorio i koji ga država i kome će se na koncu raditi pa da on u vječnom životu u vatru ili u džene uvesti ništa o njemu ne zna. I zbog toga učenja kažemo pravi učenjak jeste samo islamski učenjak. To je pravo vremena. I kažem kada govorimo o lemi, govori isključivo o lemi koja je postala lema zbog znanja koje je uzela iz Allahove knjige i sunnata Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, braću, Allah je nam usuri annem kaže قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك Reče onaj kod koga je bilo znanje iz knjige. Ja ću ti ga donijeti prije nego što okom trepneš. Govori se o vremenu Sulejmana alaihi salatu wasalam kada upitao svoju vojsku ko će mi donijeti presto Belkise. Pa se javio Džin Tomar Lifrit i rekao ovo što je rekao. Ja ću ti ga donijeti dok okom trepneš. Međutim, Allah Znači, se ovdje spominje njegovu karakteristiku. Pa kaže, kao on ne bi indahu ilmu in el kitab. Reče onaj koji je imao znanje iz Allahove knjige. Pa kaže sam skučenjac, on to nije mogao postići osim sa znanjem koje je imao iz knjige Allahe Đelevala. I to što je došlo do tog stepena, da ima toliku snagu i mogućnost i brzinu ostalo kaže nije mnogo i to da bude pokoran Allah al poslaniku Suleimanu alaihi sallatu wasalam i da izvrši ono što on zatračio kada ne bi nikada uspio osim što mu svjedoči Allah džele vara da je kod njega bilo znanje iz Allahove knjige. Pa je tada uzdiglo na tako visok stepen zbog čega da spominja Allah džele vara u svojoj, u svojoj temenitoj knjizi da se uči do sudnjeg dana. Gore se o Karolu i njegov slobog otizasku pred narod, kako bi im pokazao svoje bogatstvo, da u tome kako se narod u toj fitni podijelio na dvije skupine. Na skupine oni koji se zadiviše bogatstvom Karola I na jednu malu skupinu oni koji ukoriše zbog toga. A povariše, povariše dobra djela. I vjerno Allah je Kada uzmišljeni subhanahu wa ta'ala učenjaci. U ovom njegovom festovan, to jeste kada se običe i svijet, zadovi bogatstvu faraona, jer oko tebe rekao ljudi, Karu. Ovo je pravi sretnik. Sada braću se pojavljuju ko? Opravo se pojavljuju učenjaci. A učenjaci, dakle, kako smo spomenuli, u terminu šerijatskom, islamski učenjak, učenjak koji ima znanje za Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika, I rekao su učenjaci, u ovakvom teško vam, teško vam oni koji, koji postoje to ono što je pod kaluna. je mnogo bolja li man amana amida sariha za onoga ko vjeruje i ko čini dobra djela nagrada ila sabirun. A ta nagrada neće biti data osim onim strpljivima. Onim strpljivima. U hadisu koje sahih došlo je braćo, da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao spomenuo čovjeka iz odbenu Israela koji se zatešnjao obuka se vrte po zemlji. I ovo pravo među svijet. Pa Allah djelje vala dao da se zemlja pod njegovim nogama otvori i da u njemu propadne i da će kroz njemu propadati sve do sudnjeg dana. Pa se kaže da je ta kazna pored postavog ovog nasilnika našla zato što je s tim svojim ogromnim bogatstvom dao jedan dio jednoj nemoralnoj ženi da pokuša neku prljastinu nabaciti na Musa alaihi salatu wasalam. Pa se Musa alaihi salatu wasalam nakon što je klanjao dva rekata zamolio je Allah Đelešanu da mu pomoge da sazna ko je to ko je sve tome, ko je to, ko je to slovu ženu pa nakon što je pitao ovu ženu ona je, pri, ona je priznala da je nju potplatio kao ovom svojim bogatstvom salatu wassalam zamora Allah jalla šanuhu da mu se osveti. I kaže se da Allah jalla vala podredi zemlju Musa alaih salatu wassalam da on s njom može komandovat po pitanju karom. I kada Allah je zašao sa svom tom svitim bogatstvom ukrasim i ostalim žele ovaj dao da se zemlja otvori i da on i njegov dvorac i sve ovo rukovodstvo propadne u zemlju i da ništa od toga ne ostane više na ni traga toga da ostane na na licu zemlje. Pa ti da braće, ovo ne bi ovo mala pitna. Ne bi ovo da misli. U ovo da je stanja i vremena. سم گے I niko ne pita da li je ono što, što radim, odnosno neku osnovu, da li je halal ili haram. Nadam se kako se I zaboravio je da je on onaj koji obskrbljuje sve što postoji. Pa to mislio da je obskrba to ono u, u čijim rukama je vidio bogatstvo. I zato je ono što bi bilo jako jako iskušan sa, sa ovim, sa ovim slučajem. I zbog toga obični svijet koji nije imao znanja o vjera Laha Đelema. Ovako je odgovorio na to. Blago njemu. Da nema dato ono što je dato Karun, subhanallah. Da bi onda tek nakon što su svoje očine vidjeli, čak su nekim pravima kada da vraću, da tako je znala profana, da su to ljudi koji su pravili ove reči, da nema dato ono što je dato Karun, da su nastavili ovom ilicu bili i da su jedna spasili toga. Da nema tako znali. jasnije govori o tome kako su tek nakon što su vidjeli šta se s njim desilo, kako su zahvaljivali Allah Đelešanu što je spasio i što nisu, što nisu bili uništeni. Tako da su ističe i odvaja učenjaka. Zato je Allah koja kada je nije ta fitna bila, kada je slobodarstvo i ukrasi dvije strogoću, me acusados, David primjer koja mi navodimo, ali i samo učenje i shvatanje. Jer mnoge primjere koje spomenuo na Čana Rana u svojoj knjizi, većina svijeta mi pročita samo kao, kao neku priču, ali ništa iz toga ne shvati. Niti razumije poruku toga. I razlike između učenjaka i ostalih ljudi po ovom pitanju je ogromno. I tek kada počne čitati, uzme čitati tefsir, veliki tefsir veliki islamski učenjaka, imama Tadarija, imama Ibn Ketara, kutali tako dalje, tek ti vidiš njihovo shvatanje dina, i njihovo shvatanje poruka Allaha Đalešanu, i tvoje shvatanje koje si imao po tom pitanju. I zbog toga vidjeli smo, u prošlom dersu, kada smo spominjali hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji Allah Želešan mu želi hajer, želi dobro, onda poruči svatanje, ispravno svatanje vjeru. I u faktih upiti, poruči ga da ispravno svatanje vjeru, da, da razumije din. I zato je sam stvara, jeste upravo ova <clears throat> skupina koja je najbolja da je Allah Želešan. Istavljamo se među islamskim učenjacima, pogotovo u nekim, na nekim temama šerijata, velike razlike. Dok na drugim temama, suprotna razlika. Jedan učenjak, jedan učenjak, jedan učenjak, jedan poznavao hadis, poslanika sallallahu alaihi sallam. Znači na tom polju. A na drugoj strani, jedan pravnik, jedan te, te dokaze. Zato se spomne da je imajem nadna točka kod imana Šafije sa nekim hadisima i suprostavio se novim stavovima. Pa kada je kada hadise, imam Šafije, Rahman Allah kaže mu, ovaj hadis ti je dokaz za to i to, ovaj hadis za to i to, ovaj hadis za to i to. I kada pa je rasporedio hadis i stavio na svoj mjesta kaže imam imam Ahmed kaže imam Hrcisi mi smo kao oni koji nose lijekove a vi pravnici vi ste kao doktori koji raspoređuju te lijekove pa znaju ova lijek je za ovu bolest ova lijek za ovu bolest i tako dalje الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ A da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele da saznaju. Saznali bi od njih ono što žele da saznaju. Ljudi jako često počnu o nečemu pričati. Počnu o nečemu govoriti. ispustio ženu? Kaže, nisam. jer si ti otvorio vrata. Ti si otvorio vrata šubhe. I što god ti se dođe od informacija, preko povedljivog ili nepovedljivog, on će naći mjesta kod tebe. I kada se srce ispuni takvim stvarima, nema ono da će da se sluši i da sluši u islamu, i da se sluši i vrata, i da se sluši zajednicu, da se sluši džana, i da se nastavi slušiti, kao što rekao na početku, ono što je najvrednije i o čemu nas obavijesti o Kur'an i časnije sunne poslanika sallallahu alaihi sallam islamska ulema koja je svojim izdanjem svojom iskrenošću, svojim ibadetom i djelima dokazala da je doista islamska ulema pogrešio, zasigurno će sresti drugoga koji će to da ispraviti. Kao što je onaj koji vjera učenike svoje, nemoguće je da od velikog broja učenika se ne nađe niko kome će Allah Želešanu otkriti ono u čemu, ono u čemu ovaj pogreši. Nemoguće. I bilo to, to ćete braću primjera da određeno je meseli učenik uči pred šejkom i nakon određenog vremena Šejh mu kaže, vallahi ti si ovu meselu bolje shvatio nego ja. I bolje razumiješ nego ja. Bilo je takvi primjer. Ali kaže nama da islamski učenjak zaštiće i s jedne i s druge strane. I zbog toga, kada je ovaj ovih sifata kod jedne osobe, to se ne prihvata već. To se ne prihvata. I to se ne uzima, niti to Dađe nešto zaučeno tamo, kod, kod islamske vlame, ja mu nema uopšte, to je sada smiješno, kao da, da s nekim se cuda, kad mu kažeš, ovdje to, ovaj to. Ne pravo se to zane s ljudima. A nema što ne zane, to tako misli, ozbiljno, da je ovaj tom zavaretu, i da je to poniženje, u mene, i znanje. primilote koji su na takav način počeli govoriti o la sallallahu alejhi i tom događaju da im vraća se se obrazi da, da pitaju poslanika la o Ovo je to saznali. Imamo de to znaju. istine, a kada dođe de istine se Međutim, kada ne tražiš istinu i kada ne dođeš do jasnoće te istine, do njene suštine, da znaš bez jednog sumnje da je to tak, i ona štaka je to da ne može, ne može da obavi bilo koja sumnje. Onda se čuvao svoj jezik, se čuvao si svoj odnos prema svom bratu, se čuvao se ogovaranje, potvore i drugih stvari. وسورة الأعراف يكشف هذا جلالة يسجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير Uostajanje da smo odjeću koja se pokrivati s na mjesto vašeg, a rastočna odjela, ali odjeća čestitosti, to je ono što je dobro. Ovo je odjeća Allaha Đelešanu braću protuvačili su islamski učenjaci, prijetnji da to znači jedan je Adem a kad izgled na Adeliku ne da se je lora vi ste ovatiku. Osinovi Ademovi dali smo odjeću koju vam kupili na gdje ste vaši. Da to znači da smo vam znali. Dali smo vam znanje da ćete preko kuće pokrivate vi ono što se treba pokriti rečeno, kad su protomatili da je znači da je to ajetin pobjeđen. To je zato tako velika kaj je, a od djece bogobojaznosti, pa to je ono najbolje. Od djece bogobojaznosti, pa to je ono najbolje za jednog roba, mi smo spominjali, mi smo spominjali, mislim na zadnjoj hutbi, upravo ovo značenje, to jeste, da je jedna od dvije vrste odeće koja na koju upućuje Kur'an časni, jeste jedna od tih odeća, jeste odeća takvaluta bogobojaznosti koja pokriva čovjeku njegove unutrašnje sramote. Koja pokriva čovjeku njegove unutrašnje sramote. I kada je بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم a tako da ovajte jasni u srcima su oni kojima je znanje dati. A to su ovajte jasni, oni su u srcima oni kojima je znanje da I nema tako nikakve sumnje, kao što vidimo, da ona je zadešana u najvišem mjestu u svojoj desnoj knjizi, spominje u lemu, spominje znanje koje im je dato i stepen i vrijednost koju, koju, koju imaju kod Allaha Đelevara. Razlog, brate, tamo jeste što su islamski učenjaci, to što smo vidjeli sa visa poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, uvrhatu l-anbiya, nasljednici Allaha poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nasljednici koji su preuzeli znanje od Allaha i poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji su preuzeli ponašanje i edde bogi, koji su preuzeli djela na kojima su bili Allaha poslanici i vjerovesnici, sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćemo vidjeti da upravo stvar zbog koja je Jelda Šanu uslao svoje poslanike i vjerovjesnike, a to je da, da ljude pozovu Allahu Jelda Rada i da se prihvate ljudi obožavanje Allaha Jelda Rada da napuste širk, jesu stvari glavne misije zbog koja su došli poslanici. Glavne misije, glavne cilj. islamski učenjaci. <clears throat> Oni koji u svakom danu pozivaju ljuda na kare i opraćaju ga čelo. Koji ljudima pokazuju granicu Allahova dina, ukazuju što je to što je zabranjeno vjera Allah, bilo je šarno što je to što je naređeno i što je dozvoljeno. I zato ćemo vidjeti Islam se ulema putem drsova, putem predavanja, putem škole, fakulteta, putem pisanih tekstova, putem petri, putem knjiga, Islam se ulema u svakom vremenu odgaja generacije i pruža mogućnosti i pruža hranu onima koji, koji čeznu i koji su gladni za, za šerijetskim znanjem. I zbog toga je to nasljednici Allaha i poslanika sallallahu alaihi, wa sallam. Da ostaje znanje koje, s kojim su došli Allaha i poslanici od Allaha je mora. I ova namjera se upravo krije u takvim djelima njihovim. Kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnom hadisu, من دعا إلى هدى كان لها من الأجر مثل وجوه من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقال يا أخوتي إذا تنادى يدك ونادى oni koji ga slijede, ali to ništa neće umanjiti od njihovih nagrada. Kako je uput Allah Đeleva? Ima se nagrada svi oni koji mu se da zovu, koji budu slijedili tome. A da se ima ništa ne može nagradi. Pa zamislite koliko ljudi koji se odazvali islamskim učenjacima i koji su islamski učenjaci bili <clears throat> razlogom da se prihvate dina Allaha Želešanohu i da krenu stopama poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa to je znači oni koji izgledamo na putu traženja znanja. A najpreći od njih jesu pravoslavski učenjaci. situacija traže znanje. Rada Allaha džedava. Slavija da se na tom putu se na Allahom zadešenom putu. Kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tebe, tebe ما تجد كتاب علم يتبع في سبيل hata ređe. Ovo je koji izdaje da traži znanje Ovo je na žele šerhom putu sve to se ne Ovo je na žele šerhom putu sve što se ne vrati. Pa tako osoba dakle stavila na put Allaha Đelešana. Zato osoba to je put džihada. S kojom ta osoba ide čvrstom i sigurnom stazom koja je najviše pohvalio Allah Đelešana njegov poslani sallallahu alaihi wa sallam. Zabranjena islamskih učenjaka u svakom vremenu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga prenosi Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhuma koji kaže sami'tu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem يقول توسم بسانيك عليه السلام توسم بسانيك عليه الصلاة والسلام ده ضرري إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزع ظهرنا Знание, шупанием знания из людских прса. Я тебе место писаку, что тебе надо знание упомните из прса людский. ولكن يأخذ العلم بقدر العلماء حتى إذا لم يبقي علينا. Već je vremena da što mu dopravo priznanje do pridanjem ili smrću islamskim učenjaka. poslanik sallallahu alaihi wasallam knjige njihove ne spominje. Respiramo. A zatim šta se desiti kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam? do znanja. Čovjek nema znanja da postane za, zboga, treba da ih da rečinu. I kad je pitan, sramota hoću da kaže ne znam. I na ovaj to ne bilo sramota da kaže, na 14 postavljenih pitanja, na 36 da kaže ne znam. Ali nas je danas sramota da kažemo ne znam. Pa zbog te sramote smo strana svoga Allaha, da je poslanika sallallahu alaihi sallam. nam javiti to je novo pitanje. Kaže, pitali smo ga, kaže, ne zna. Subhanallah. Gdje je naša iskrenost? I gdje je naša iskrenost, Allahu Jalla, Vala? I gdje je stvarna od polaganja računa? Razumijete da se ti pred Allahom je drugi tam? Zadajete mu jedno uvjeti za Allahove knjige. Šta to znači? Kaže, draže mi je bilo da se moje desa sluše, sluše na mene. Nego li da kažem nešto Allahu od izi što ne znam. Samo za jednu jedinu riječ. Međutim, danas je ono tako, tako stanje i takav odnos prema Allahu džele šanom njegovom poslaniku sallallahu alaihi sallam i dinu Allaha džele vala, da je preče raditi svoju, svoju većinu, svoju čara, svoju ugled, ne dali da se zaštiti i ostane originalna i ispravna vjera Allaha Đelešana. I zato ćemo vidjeti razlike. Danas kaže jedno, sutra kaže drugo, presutra treće, da Allah Đelešana saču. I ono dana je neka stvar haram, sutra mu je halal, presutra pohvalim. I ja. I stano kad god da pitaš o tim Ja nastazim poslanika sallallahu alaihi sallam. Evo Allah je poslanik alaihi sallam. Evo Allah je poslanik alaihi sallam. Nije tako menja svoj metinče. A rad u svemu tome, braću, jeste šta? Jeste što nema iskrenosti i nema žele da se dostavi divan Allaha Đelešanu i da bude brižnosti nad, nad djelom Allaha Đelešanu. Da bude brižnost. Znali su prve halife da je oko pitanja i malo važno da sakupe sve učesnike bedra. Sve tada ashave da i sakupe sve učenjake za koje su znali da to zna ljudi na lažnju šemu. Da i sakupe da pitaju za mišljenje što da su radi. I ne smeta na ovom da je radu. Da tuči i da prednost. Ja vam malo što da vam presudi u stvari među žene i čovjeka. يا بابا امام المؤمنين يا بابا da je taj bolje shvatio problem koji je bio između između Allaha i Allaha i Đelešanu. Pa te radio presudu, radio presudu kaže tako mi Allaha i Đelešanu, ne znam šta je više da čudilo, da li tvoja presuda, tvoje shvatanje problema ili tvoja presuda. Jer danas je žalan čovjeka ibadeten vlastně ne plaćiš ženi. Jer žene se ostavljena ti ga ješ. Pa on pita, pozdravlja čovjeka, kaže, možemo da ovdje iz ovog hadisa shvatimo <clears throat> da čovjek da čovjek uvjera Allah kada nešto ne zna, kada nešto ne zna, ne mora da te šetan pre, prevari preko tvoje brade, pa da, da, da, da te bude stiri da kažeš, gdje ću da kažem, ne znam, gledaj koliko bradu nosi. Kako da kažem, ne znam, idem u džaviju. Jer ja to je isto došlo, da će upravo Ja sam ljudi pitat. Pita, evo, koja je svijet ima nešto da pita. Kada sad si mojeg pravati, tada je mojeg razilju. Pa će tako i sebe da su zavodu, a i druge za njim da su zavodu. I koliko nas imaš ljudi kad ga pitao, kako to radiš? Ja sam mu pitao, ko ti to, ko to dana radio za mojeg? Ko to radio? Pa kaže, Efendija. Efendija mm. pored nas sedi. I počeo je malo zemlju. Subhanallah. <laughs> A? Odobrao je Efendija. Zaboravio je nove. Ovo je vraćao katastrofe. Katastrofa je među svijet. I zbog toga treba da učimo vjema Allah Đelešanu. I ne da Allah Đelešanu da mi sutra budemo iskušani i da padnemo na te grane pa da pričamo o djelu Allah Đelešanu sve svašta. Da dođemo kod Allah Đelešanu pa da budemo u skupinu koja je mijenjala šerijat Allah Đelešanu. Pa da govorimo za ono što Allah je rekao da je halal, mi da govorimo da je halal. A za ono što je rekao da je halal, mi da govorimo da je halal. Zato, braći moje, ja molim Allah Đelešanu da nas pomogne na istini, svim. Da budemo one koji će samo Allah žele šan obožavati. Koji će samo njemu klanjati i njemu i bare poklanjati. Koji će samo njega veličati. I kojima će on te bare kratali ispred svega biti. Ovo nas za žele da pomogne islami muslimani u cijelom svijetu. Da im ovo šatane i da im vrati Kur'an i sunnet u poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha Jalla da pomogne vraću koja su pala na velike iskušenja, a pogotovo braću koja su od zatvora i koja se muče od strane taguta raznih sorti iz raznih kože jezika. Molim Allah džele vana da im podari sabro da izdrže da ih sačuva musibeta, pogotovo musibeta u vjeri. Molim da te bare katala da sačuva njihove porodice, da njima sačuva živote i din. Molim da te bare katala da ih izvede iz ropstva na slobodu i da je učini vojskom svojom na njegovom tebara katala putu. Volim Allah azza wa da pomogne džihad i muđahide, da im broj poveća, da nas usakve njihove sahove i da s nama pomogne svoju vjeru. Volim Allah azza wa da nas joj okupi oko Kur'an i sunata poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da nas poveže bratskom ljubavlju, da radi Allaha jalla šanuhu uspostavljamo ljubav i mržnju prema onima koje zas, zaslužuju. Molim da uzvišenog da nas podrži kao muslimane, u smrti kao muslimane i na sudnjem danu proživi kao muslimane. Zato Allah hojren, volim Allah želišenu da nam oprosti grijehe, da nas nagradi za sabor i da sve ovo upiše svima nama u dobro djelo.